Molt bon vespre, famílies. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 224 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. arranca el pim-pam-pum. Avui sí, amb tot l'equip al complet. Eh, com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya aquí als estudis de Radiotrama, els estudis del casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Com sempre, a la meva dreta, el que no pot faltar mai, el que ens posa uns temes zarànganos que se'ns en va la olla, però ens ho toca tot d'allò més bé, és més de Tecles. Què dius, bonic? Ei, una setmana més, aquí a partir la pana amb els temacles, que espero que hagueu preparat ben sucosos, ben sucosos. I vinga, Content de que és la primera vegada de l'any que estem tots quatre, no? I tant. Ah, sí, no, sí, segona, sí. segona. No, segona, no, segona. Veritat, el primer, sí. el primer programa de l'any eren tots, em sembla. Cert. La nit de eh, Reis. Després l'Eric ja no va poder venir i avui el tornem a tenir aquí. Què tal, Eric? Com estàs, guapo? Yeah, què tal? Doncs pues, pues estic una mica refredat. Fa, fa fred aquests dies, fa fred al bosc però, però tenia moltes ganes de venir i tu, he agafat el cotxe i, i portem temes sucosos, portem llibres... Llibre i... combatiu? Sí, També. bien. Així que, que sí. vinga, eh, que comenci la festa. Molt bé, i a la seva banda, el que tampoc pot el tamai, el que tira els temes zarranga, els que fan rebentar els ciments del casal Can Capablanca, el nostre amic de Barberà, el nostre company Manolo. Què dius, Manolaco? Què tal, família? Com anem? Com va aquesta, aquesta onada de fred que, que diuen que ens glaça tot, però nosaltres seguim aquí... Eh a fer bim-bam-pum, no? Clar que sí. Sí, la veritat és que la, la onada s'està deixant sentir molt, però per escalfar-nos una miqueta, eh, que res millor que, un, que una, una amfetamina d'aquestes de música combativa que tirem cada setmana. És un plaer estar amb totes vosaltres, és un, és un plaer que ens escolteu setmana rere setmana, agafeu-vos bé els cinturons, que això començarà ben aviat. Per aquelles que no sabeu, recordar-vos que el Pim Pam Pum és un programa que neix del 2009 i que tira temes de música a nivell combatiu, reivindicatiu i alternatiu, temes que poden ser que van de l'escal, el reggae, passant pel hip-hop o el punk rock, i que toca sobretot temàtiques polítiques i socials. I més, sí. per les que no sapigueu també, eh, hi ha l'Isma també el programa, que Ei, mai es presenta. <laughs> Sóc un impresentable, sí, jo sóc l'Isma, el que us dona una mica la xapa amb aquestes bèsties que són uns màquines. Vinga, va, sense més dilació, com sempre diem, comença avui el Ricky la primera, la primera ràfaga, això és el pim-pam-pum, i li fotrà ben fort. Vinga, va, comença amb una mica de hip-hop. Porto un split, però no faig la meva secció split, només em porto un tema. Fet és un split en tres MCs, Son el Doble K de Euskal Herria, La Mala Sombra de Palència i l'altre, que no, és el que no conec gaire, es diu Provocació a l'incendio de Valladolid. Bueno, en aquest cas us porto una cançó que hi, hi participen els dos, el Doble K i La Mala Sombra. estreta del disc de, el, el gener de l'any passat, gener de 2016, que es diu, a veure si em surt aquí, Nos estamos acercando, i el tema que he triat es diu Tiempos de Cólera. Comença el pim-pam-pum. por ti misma y aprende a escuchar. Cabeza y corazón un camino guiarán. si algo te molesta, no dudes en gritar. Aquí estamos otra vez, mala sombra, doble K. Ah. Rimas contra el poder, sumando voces contra la dominación. Estamos armados con sueños e ilusión, saltando los baches de su sucia represión. Seguimos luchando con rabia y con amor. abre bien los ojos. No te dejes engañar, piensa por ti misma y aprende a escuchar. Cabeza y corazón tu camino guiarán. Y si algo te molesta, no dudes en gritar. La vida vivida en conflicto permanente, conflicto hacia afuera y en pelea con tu mente. Organiza tu rabia y podrás hacerle frente a quien nos lo roba todo y nos mata lentamente. Que nadie te represente, eres dueña de tu vida los ojos y rompes con tus cadenas. Por mucho que lo intenten, nunca podrán dominarte. Si mantienes la llama de tu corazón ardiente, sé consciente, sé valiente, rompe esta vida alienante. En redes de afinidad, en la calle con tu gente. Ante esta realidad no seremos indiferentes. Quebrará la paz social y que todo esto reviente. La norma hay que romper, vivimos tiempos de cólera, sentados a un poder donde venga no nos podrá controlar, nunca nos dominará. Prometemos luchar contra toda autoridad. Sin comerlo ni beberlo, aquí estamos rapeando. Sin técnica ni flow, pero molestando. Unidas por el odio, a toda autoridad. A la sombra, doble K, rimas por la libertad. Brigada de la cólera, golpean tu cerebro. Con rimas que cuestionan todo lo que te han impuesto. Que pongan en duda el estado los ojos, te dejes engañar, piensa por ti misma y aprende a escuchar. Cabeza y corazón, tu camino guiará. si algo te molesta, no dudes en gritar. No veas, no? Prou bé, prou bé. Però va, nhi bastant canyareta, eh, no?, per sí. començar. Déu-n'hi-do, temazo bé. per començar. He triat aquest perquè m'agradava la veu femenina, no? Els altres dos pues, també, però és més més genèric tot plegat. Sí. Eh? Aquesta m'agradava. Com... Encara li donava... Sí, m'agradava el flow que tenia. Molt guapa, molt guapa la proposta sí, de Mestre Tecles per començar aquesta edició 224. Ara és el Manol qui li agafa el relleu. Amb què comences tu? Doncs mireu, començaré amb una efemèride aquesta setmana també. Clar sí. Uh, és, uh, aquesta setmana és la, la revolta de Fígols, que, que va ser entre el 18 de gener i el 23 de gener del 1932 i va ser una revolta que va començar a, a, a Berga i es va estendre fins a Fígols, on els miners eh, van proclamar la, el, el comunisme llibertari i, i res, i llavors aquesta és la família d'aquesta setmana. Jo això ho sabia per, per l'agenda per, per a Cuina Pensa. Per a Cuina Pensa. Per tenim... l'agenda i també un, un dels primers, o quasi dels primers llibres comatius que vam fer, vam, vam parlar d'això també, això. que hi ha un llibre de teatre, ara no recordo el títol, si no ja us ho posarem, mm. però que està us el recomanem molt des d'aquí. I també, i també sobre la mateixa efemèride. Molt bé, molt bé. Doncs dit això, començaré avui amb una miqueta de, de reggae dub, que és un, és un estil que no sona gaire, però de tant en tant està bé trobar fer alguna troballa d'aquest estil. Sona el, el Sadala des de Barcelona i porto el tema, es diu Dramas. que maman. Aquí hi ha que amenaça i qui s'abraça. Aquí o tot és poc o tot és massa. I si ens ataquen en el lloc on tot fa mal, has de saber que estem curtits de baix a dalt. Masses derrotes han lluitat fins al final. Masses mentides sembla dissoldre la sal. I ja ens arriben les zones d'una marca fa temps que plor, plora lelele, lelele, lelele, Ca așa nu bolan al barri si le le le le le le lelele, Ca turisme mata el barri calbulem ben luni de aquí. Drama. Reggae d'app eh, català. Reggae d'app català, eh? Ens has deixat flipant. O sigui, Sigut quin una... bon rotllismo que hi ha ara mateix aquí als estudis de Radiotrama. <laughs> La veritat que ha sigut una troballa <laughs> excepcional. No, no, o sigui, s'ha deixat mig... Home, pel pedascar això és un mm. regalet, eh? Ai, ai, ai, Sí, Direct, directe cap a Ràdio Terra. Està plorant. El Cabernet del Bosch, sí, sí, sí. ben bona, ben bona, boníssima la proposta, com sempre, excel·lent la proposta del mestre Manolo, del Manolaco de Barberà, que ens porta sempre uns temes que, que ens deixa bocabadats. I bocabadats i bocabadats, esperem que us quedeu amb el proper tema, que, que és de la Anita Tijoux, aquesta fent sí, mig francesa, mig xilena, nascuda a Lille, y es cantant del grup Maquisa. Es eh, un tema que s'extreu de l'LP La Bala del 2012 i que porta com a títol Xoc. Venenos tus monólogos, tus discursos incoloros. No ves que no estamos solos, millones de polo a polo. Al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo. Tu estado de control, tu trono podrido de oro, tu política y tu riqueza y tu sonó, la hora sonó, la hora sonó. No permitiremos más, más tu doctrina del shock. La hora sonó, la hora sonó, del shock. La hora sonó, la hora sonó, del shock. La hora sonó, la hora sonó, del shock. La hora sonó, la hora sonó. quién tiene más, más, más acciones, trozos gordos, poderosos, decisiones por muy pocos, constitución pinochetista, derecho pues de hilo fascista, golpista disfrazado de un indulto mismo. cae la gota, cae la bolsa, la toma, se toma la máquina, rota la calle, no calle, la calle se raya, la calle no calle, de solos millones de polo a polo, al son de un solo coro, marcharemos con el tono, con la convicción que basta de robo, tu estado de control, tu trono podrido de oro.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 déu nhi quina parleta, no?, de la nit a Tijú, no havia sonat. No havia sonat, eh? Flipa. Molt bé. Sempre queden tresors, eh, d'aquests coses... que no han sonat. Avui va de, va de coses que no han sonat, eh? Exactament, avui, avui va la cosa de troballes que, que t'alegren el dia. Ahir, ahir em vaig tenir un parell i ja veureu com acaba el programa, acabarà per tot l'ual. Més música combativa, això no s'atura, segueix aquesta edició 224 del Pim Pam Pum, seguim aquí als estudis de Radio Trama, és ara el Ricky que agafa el nostre, el nostre següent relleu. Jo me'n vaig cap a Sarajevo, a Bòsnia, i us porto una cosa que tothom coneixeu, tothom heu sentit mil vegades, oh. però crec que aquí el Pim Pam Pum, com a mínim la versió original, crec que no havia sonat. oh. Estic parlant del Goran Bregovic. Hombre. Brutal. Extret del seu disc Underground del 1995, Clar. el temacle, el temacle Kalashnikov. Tema zarrangano. No? say, deixem, deixem dedicar-la aquesta a la Mireia, que, que és tant, la Mireia de Terrassa, que de fet la triatella, i li, li dedico per felicitar-li que avui ha provat la teòrica del carnet de conduir. Ole! Uh -huh. Ha costat, però ja està. Ja la tenim, clar que sí. Felicitats per la Mireia, molt bé. Espectacular el tema Zarrangano, no? Joder, eh, tio, mare, això, joder. Quina ballaruca aquí els estudis de, de Radiotrama, espectacular. L'Eric a sobre de, de la taula, el Ricky llançant la pantalla amunt, el, el Manolo saltant per la finestra i tornant a pujar. Vale, impressionante, impressionante. Clar, tampoc ha sigut això, però déu nhi com l'he godit. Home, eh? sí. Amb un somriure d'orella a orella. Jo m'he transportat a Gutxa quan, el, quan el, el vaig veure aquest en directe. Que des d'aquí, si algú vol festival de Gutxa algun dia, que ens ho digui, que és molt divertit i que segur que treu bona música d'allà. Però explica'ns què és el Festival de Gutxa. El Festival de Gutxa es fa a Sèrbia i és un poblet allà perdut a les muntanyes, però que durant tres dies s'omple de penya i hi ha un munt de grups d'aquest rotllo, de música balcànica, de, de gitanos d'allà de, de l'est i, i és molt divertit. Cap a quines dates? És a l'hivern, és a l'estiu? No, és a l'estiu normalment, És a el juliol... Sí, jo crec que deu ser el juliol o l'agost. Molt bé. Que guai, tio, com t'ho vas, com vas muntar, eh? Sí, és ser bastant divertit. També hi ha un rotllo, que ho dèiem al Manolo, hi ha un rotllo, sí, nacionalista serbi que fa una mica de por, però bueno, estan molt contents que estiguis allà, et conviden a birres, llavors intentes no parlar de política i tot està bé. Mm. mm. Mm. Ambigües mm. ni un, eh? Així no. És de becarios. No, però és molt difícil, perquè si et poses allà... Eh, no, acabes, tens res de perdre. Sí, no, no, clar, segur. És millor ballar i Sort que la música aquesta convida a ballar més que a parlar de política. Sí, sí, sí. sí. Molt bé, sense, sense més comentaris, em sembla que ara és el Manolo qui agafarà el, el següent relleu. Anem ja per la segona, tercera bala? Mm, segona. Segona, segona. Sí, no sé que, Hòstia, no sé com ho faré. Eh? És complicat, eh? Després d'aquesta. T'he eh? descol·locat ara. Sí, m'has descol·locat a muerte. Sí, perquè jo ara vinc amb un tema de, de hip-hop. Canviarem el registre. I, hòstia, bueno, però farem el que, el que podrem i jo crec que estarà molt bé. És, un, és una, una col·laboració entre, entre l'Iskra de, de l'Universo Inverso i la Kinky Soviet del grup de, de FEM6 a eh, Clito Soviet, Y es un tema muy guapo que es diu No me callo. ¿Por qué no te callas? ¿Cómo coño callarme? Me quema la indiferencia. No pienso hacerle el juego al capital y sus violencias. No puedo callar ante la xenofobia imperante y el imperialismo de la clase dominante. La pobreza, la miseria, si son crímenes de Estado. Venga, esclavo, no te salgas del rebaño y respeta mi libertad que yo te enseño, aunque sea palos. ¿Quién son los buenos y malos? Sigue viendo mi tele y no vayas a protestar. ¿Cómo voy a callarme si así están las cosas? Pocas bases como esta no las ha puesto la OTAN. Terrorista, ¿quién? Terrorista, aquel que viene buscando pan, pues lo habéis privado de él. ¿Culpable quién? ¿Quién se jode quién? No es quien pone la pasta el mismo que paga el pastel. No recorta, no reprime, no reciben con hostilidad. Víctimas complacientes del sistema electoral. Yo no me callo ni de coña, compañera. Porque si no estallo ya ellos todos se la pela. Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera. Por las tuyas, por las mías, las que vienen en pantera. Yo no me callo ni de coña, compañera. Porque si no estallo ya ellos todos se la pela. Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera. Por las tuyas, por las mías, las que vienen en y no me callo. Aunque lo diga su majestad, yo no soy su vasallo, solo vine a molestar. A veces me explayo y parezco un radical. Que te exponga mi teoría no es hacértela acatar. Pero tú eres tan simple, siempre las reglas cumples. Yo soy David Fernández, señalando al culpable. Con la chancla en la mano, llamándolo miserable. Definiendo al burgués, razones incontestables. Ah. Como quieren que me calle si sé lo que pasa aquí. Ah. Hay bombas en Palestina todos los días y se fijan en París. Pero claro, si lo dices, estás loco. Señalamos a la luna y nos mira el dedo el tonto. Vives en una nube, te lo digo así de claro. Si votas al PP y se te está acabando el paro. Pero para, pero espera, es verdad lo que has contado. Que quieres cambio sensato y has votado a Ciudadanos. No, me callo ni de coña, compañera. Porque si no estallo y a ellos todos se la pela. Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera. Por las tuyas, por las mías, las que vienen en pastera yo no me callo ni de coña compañera Porque si no estallo y a ellos todos se la pela Yo no me callo por lo que pasa ahí fuera Por las tuyas, por las mías, las que vienen en pantera Somos demócratas en verdad y creemos en la libertad de pensamiento y en libertad de expresión. Ahora que nadie venga a una cumbre a decirnos, no, no digas eso, cállate, ya cállate. Aquí no hay monarca. Aquí todos somos iguales. Bueno, bé, eh, no? déu nhi eh? Prou bé. Eh. Bueno, per sort tenim bon hip-hop com per fer front <laughs> a un, a un Goran Bregovic. M'ha molat molt la, les bases i també la lletra era, Sí. era prou encertada, a més. Em Com era? Clit soviet. El grup es diu Clito Soviet, sí. Són, em sembla que 3 o, o 4 fem 6, també tinc alguns temilles que ja molt bé, doncs és moment que passin ara pel pim-pam-pum els Mafalda, aquesta banda valenciana de reggae core amb el Marcos i la Bàrbara i la Vera a les veus, Eh, el Bime a la bateria, l'Antoni a la guitarra, el Mario al baix, el Jorge a la trompeta, el Felip al trombó, Alberto a la a multipercussió i el Xavi al DJ i tecles. Quina colla, tu. Sí, a, a més a més no venen sols, imagina't. No venen sols perquè venen amb els de Sacato, aquesta banda de rock eh, asturià, i és un tema que va sortir ahir, és un tema que... ha Acabat, sí, sí, ahir. Ahir al Vol van treure un vídeo pel YouTube i, i la Noé, la meva companya de vida, la meva estimada Noelia, a qui dedico aquest tema, me la va, me la va recomanar Y reporta como a títol eh, que es ben Si he de contar las veces que me equivoqué, ya lo olvidé. Si te pido perdón fácil, es porque no me importa, si es porque te quiero que. Te reí, te lloré y volcaré en ti cada contradicción para que crezcamos juntas. Ayer te dije te odio yo y pido perdón. Ayer, ayer. te dije te odio yo y pido perdón. creí saberlo todo, perdí el tiempo como momo ya ayer. Pensé y estar de vuelta, perdí el norte. causante. Dejo constancia de que no quiero perder. Aquí han quedat els Mafalda i els de Sacato amb aquest novero dedicat a la Noé. Què us ha semblat? Com se notaven els berridos del, del de Sacato, eh? Sí, sí, sí. sí. <laughs> Déu-n'hi-do com criden per Astúries. molt bé, molt bé. Bé, ben guapa i ben pillada al volt, eh? Sortir d'ahir mateix. Sí, sí, acaba Joder. de sortir del fòrum. A més, no, no té ni CD ni té res, clar. Vull dir, és un vídeo que va sortir i la cançó s'ho valia i vaig pensar, sense filtres, cap endavant, al pipam. Molt bé, va ben ser d'aquestes eh? troballes d'última hora que, que fan tanta, que tanta alegria, no?, quan mola, les trobes. Mola. La veritat que sí. L'entroballa no serà l'última que, que us explicarem. Uh, això continua, però em sembla que continua amb la secció... Llibres comatius. Le burro, le burro, aunque no tenga dibujos ni resultados del furgol y no sirva para hacerse bajas, le burro. Tirando del hilo irlandés, nos hemos topado accidentalmente con diferentes tipos de comunes, incluyendo el común del conocimiento, apoyado por la hospitalidad irlandesa, y los comunes agrarios, muy antiguos, del Alto Nilo, así como del Delta. Nociones de comunidad y de común que fueron centrales para los luditas. Y aquí comienza una carta que digo... Nosotros nunca dejaremos las armas hasta que la Casa de los Comunes no pruebe una ley que acabe con las máquinas dañinas para la comunidad y derogue la horca para los rompedores de máquinas. Pero nosotros no pedimos más. Eso no servirá. La lucha servirá. Firmado por el general del Ejército de Rectificadores, Ned Lut Clerk. rectificaciones para siempre. Amén. He situado el principio de levantamiento de los... Ah, perdón. He situado el principio de los levantamientos luditas de hace 200 años en una perspectiva mundial, refiriéndome a las incursiones del capitalismo al mismo tiempo sobre prácticas tradicionales de comunidad en Irlanda, el norte de África, Sudamérica, el Caribe y Norteamérica. Podrían añadirse Indonesia e India. Realmente se resistió a las expropiaciones con los medios que había disponibles, lo cual incluía herramientas de producción. Los rectificadores, que fueron así expropiados, vinieron a formar, idealmente desde el anacronismo en desde el anacronismo, un proletariado internacional. Esto es más claro cuando consideramos la industria textil internacional, ya que su división global del trabajo propulsó el desarrollo de clase desde la plantación de algodón a la fábrica de Lancashire. Pero eso también es verdad para la división del trabajo en la economía alimentaria internacional, la cual cada vez pidió más del azúcar. Las conexiones reales que iban en paralelo a, a los ideales se dieron en el mar, el proletariado surgido de las expropiaciones de los comunes del mundo tenía una existencia propiamente dicha en las comunidades marineras de los puertos, de ahí que podamos llamarlos, sin anacronismo, el proletariado terraqueo. ¿Qué iba a frenar su realización revolucionaria, puesto que sin duda eran conscientes de todos los caminos no recorridos? Se dio una respuesta con los asesinatos de Radcliffe Highway que iniciaron un proceso de terror, xenofobia y criminalización. Bueno, no me he preparado tan bien como Buldría por eso... no, no sabia molt bé on, on parar de llegir, però és que us porto... Avui és un fanzine, un altre cop, ja van eh. dos. <laughs> és com donar temps d'acabar els llibres. Llavors aquest fanzine també el vam agafar a la Fira de Madrid i, i es diu Net Loot i la Reina Map. Destrucción de máquinas, romanticismo i los comunales de 1811-1812. I aquest fanzine és superinteressant perquè parla dels ludites, que és un tema que a mi em fascina molt, també en vam parlar en una de les agendes, que, que com sabeu era aquesta gent, sobretot a Irlanda, també a Anglaterra, que això a principis del 1800, eh, quan començava la industrialització i de fet el, el, el capitalisme que coneixem avui en dia, eh, es van dedicar a destruir les màquines perquè tenien una consciència molt clara Mm, no que les màquines els prenguessin la feina, sinó que les màquines venien acompanyades de tot un, un procés polític i militar d'acabar amb el comunal, no? de tot el procés de treball i de, i de formes d'organitzar-se d'abans del capitalisme, doncs les màquines eren un símbol d'això i ajudaven a aquesta conquesta, que va ser una conquesta. No? I, I està superbé perquè perquè va corrent amunt i avall i com us llegia fa, fa moltes connexions a nivell com internacional, de què estava passant a cada moment a tot arreu, i et fa vincles entre el que estava passant a, Estats Units, que començava a independitzar-se i tal, i com els, els esclaus negres en realitat estaven fent el mateix que els ludites, com els ludites tenien una xarxa que parlaven amb molta gent, com això també, <clears throat> i després l'altra part que m'agrada, és que després tot això ho va relacionant amb, amb la literatura, amb Shelley sobretot i amb altres autors eh, anglesos que en aquell moment estaven mirant d'impulsar això, estaven mirant d'impulsar també moltes comunes que hi va haver en plan llibertàries, més o menys, eh, per Irlanda, i, i et dona un, un, una, una visió molt clara de, de com aquesta, aquesta imposició del capitalisme eh, no va ser gens, gens fàcil. No? Com, com ja havia passat a l'edat mitjana, aquí va ser com un procés de lluita contra el comunal i les pràctiques que tenia tothom. També parla de la gent del port, com estaven acostumats a quan, quan descarregaven barcos pues, a quedar-se una part de, la, de lo que tocava. I com va ser un procés d'anar criminalitzant això perquè al final això es convertís en robar, quan era una pràctica que feia anys que es feia, que part del sou es cobrava pues, de... Si el barco portava carbó, pues, jo m'enduc una mica de carbó per aquesta setmana a casa. No? Ah. I, I res, pues, <laughs> aquest és el llibre, com us deia es diu Ned Lut i la reina Map, Destrucció de màquines, romanticisme en los comunales de 1811-1812, i l'autor és Pete, perdoneu, és que la tapa no es veu massa bé. L'autor es diu eh, Peter Lindbach, això es va editar el 2012 en anglès i després eh, aquest fanzine en concret és d'ediciones de Moai, que es va publicar el 2015 i pel que jo sé el podeu trobar segur si els contacteu que el seu mail és edicionesmoai.gmail.com i bueno, fins aquí la meva recomanació d'avui. Excel·lent temàtica i excel·lent proposta, eh, Eric, molt bé, molt guapa. Molt bé, a més és, jo crec que el tema dels, dels ludites és un tema que no està gaire, no, no és gaire conegut i, i crec que està molt guai que, com comentar una mica no? i xerrar sobre el tema. Molt bé. Sí, sí. Igual en properes podem pensar en fer efemèrides dels fluidites perquè em van, em van liar de gordes, la veritat. Doncs pues ja, ja arribaran segur perquè al, a l'agenda surten, o sigui... Que... Sí, sí, sí. sí. Les I... anirem dient. Sí. I amb què ho acompanyes, això? Ara, ara. Això ho acompanyo... Mm, al principi no sabia molt bé què fer i després vaig pensar Irlanda, Irlanda, i de cop em vaig adonar que Dropkick Murphys oh. ha tret un CD fa Hòstia. dues setmanes. I us porto un temazo de Dropkick Murphys. Ara no sé on he deixat l'agenda, però ho diré de memòria. Es deia The Lonesome eh, Boatman, o sigui, el, el, el barquer solitari. I aquest nou CD, no recordo el nom, va sortir al, al gener del, del 2017. Ja busqueu-lo perquè val molt la pena. Dropkick Murphys. Canya de la bona. Padre of fico fills. Què? Déu-n'hi-do, déu nhi déu Què us ha semblat? Bones, bones gaites, com jo dic. A mi mola molt, la veritat, el tema aquest de la combinació de punxar una miqueta rapidet, està, està ben guapo, sí. ben guapa, ben guapa I, la proposta. I a més a més, novetat del 2017, eh? Entre la setmana passada i aquesta es, es veu venir que el 2017 és un bon any, eh? Sí, sí, sí, sí, sí. això anirà bé. I si, tant que sí. Si segueix així, ens sortirà la música per les orelles, família. Sí, sí. Acaba d'arribar el mestre Palli als estudis de Can Capablanca. Hola, Palli. Eh. Bona tarda, família. Bon programa. Merci, guapo. Això no s'atura, això és l'edició 224 del Pim Pam Pum. Estem aquí en directe als estudis de Radio Trama, als estudis del casal independentista i popular Can Capablanca Sabadell. Ara és el torn del Ricky que tirarà un altre tema zarranga, no dels seus. Vinga, va. Um, a veure, com ho presento, això? Un moment. <laughs> a veure... Ojo que agafa ah, paper, no, eh? No, no, no, no, no, no. res, <laughs> res, res. És que pensava que aquí tenia una xuleta, però és pel grup que, que vindrà més endavant, encara. La pausa, és... perquè no ens veieu en directe, és, és perquè ha anat a, la, a la ronyonera a buscar <laughs> Clar. un paperet. I a, I a més a més, he de dir que has dit xuleta i és xuleta de veritat, sí, eh? Sí, sí, o sigui, de les, de les d'abans. Xuleta... No? Sí, sí, sí. És que mai no m'apunto res jo i llavors a vegades... és <laughs> eh, un al moment costa, costa recordar-ho tot i això ara... Bueno, ja vindrà després, sí, sí. que això és una, del tema següent. Què ens portes ara? Què us porto ara? Ara us porto els escroto de rata. Escroto de rata. Claro que sí, Començant Manolo. ja, eh? Una penya d'aquí, Barna, que fan una cosa... Un punk, rockabilly, no sé com dir-li. Em recordo una mica a Toreros Muertos molt més accelerat, no? Ah, sí, eh? Aquest rotllo així raro... Bueno, Escroto de rata extret del disc del 2012 Nevermind de, Bo de Bollos, Nevermind però amb, com en castellà, Never amb B alta, Nevermind de Bollos. De Bollos, <laughs> I el tema que he triat es diu Somos el mal. Venga. Que té un escroto. mi també m'ha recordat Toreros Muertos una mica. <laughs> All right. Amb aquestes lletres desquiciades. I, i, i quina de... veu més ochentera, no? Sí. Sí, sí, sí. Per això dic que... Me... Eh, a veure, tampoc no és que recordi explícitament, però el, el rotllete, no? Uh <laughs> -huh. M'ha agradat molt. Punkabilly, eh? no sé com se'n diria d'això. Sí, rockabilly, era una mica rockabilly, sí. sí. Què penya, cosa està semblant? A nosaltres des d'aquí la veritat és que ho estem gaudint força. força. Sí. Fa, fa força patxó que aquesta edició de 624, això continua des del torn del Manolo que tirarà un altre tema, Zarrangano en la línia del que estem, del que estem tirant. Doncs sí, mireu, porto un grup que la veritat és que semblen cosins dels lendacaris muertos o així. <laughs> Ah. És un grup de, un grup punk de, de Leioa, al País Basc. Uh, es diuen Esquimales i el tema es diu Punkis de Postal, i l'àlbum, perquè veieu, del 2016 es diu Tu grupo de mierda favorito. <laughs> I, i res, suposo que amb això es diu tot. Està tot dit. <laughs> al final, eh? El remix que es fot al final és pupurri, molt guapo, pupurri. eh? Allà, no amb Piperrac, Escorbuto... No veus. Tremenda, tremenda, tremendíssima. Esquimal, eh? Estrena avui i, i a veure què, què trobem. Ben guapa. trobat. Molt guapa, la veritat és que ens ha encantat, ben, ben puncarrejada, ens ha fet pujar una miqueta les crestes. Esquimales sí. sense E. O sigui, sense E, e SK. SK, sí, sí. Esquimales. Pun, punquis de postal, aquí al Pim Pam Pum no ho som, <laughs> ah, ho, ho demostrem cada setmana. Y en, y empezó a seguir. es que és boníssim. Amb això seguirem, és, sí. Se tira el temazo, ahí la deja caer, tal, sin más. Molt bé, a, a nosaltres ens ha encantat, no sé a vosaltres. Això continua, continuem amb el pim-pam-pum, ara és el torn dels Codi de Silenci, aquesta banda lleidatana de rock i oi, amb el Dani a la veu, el Lluís al bas, el Pepi a l'Utxeno a les guitarres i el Joni a la bateria. És un tema que va sortir al, a finals del 2016 i que és homònim, és, igualment es diu el tema que el, que el CD, es diu Crucificat. doncs continuem reblant el clau aquí al Pim Pam Pum, a l'edició 224 d'aquest programa de música combativa. És el Tor Aradeli que tirarà un tema zarangano suculent. pues sí, mira, eh, us porto arribat xanxant la secció post i, i us Bien. porto These Arms Are Snakes, aquests braços són serps. És una banda de Seattle que ja no toquen. I bueno, he portat un tema que teòricament és post-hardcore, però bueno, veiem què us sembla, es diu Pearly Whites i és del seu àlbum del 2004 pff, Oxineers or the Lion Sleeps When the Antelope Go Home. <laughs> Collons. Pearly Whites. Home-li. déu nhi eh? Bueno, Tremendo. semblava post-hardcore o no? Ho incloem? Sí, jo crec sí, que sí. Sí, sí, sí, sí. sí que hi entrava, sí. També li diuen rock matemàtic. Rock no sé matemàtic. per què. A, a mi ja va semblar rara, tio. Sí, no, no, és rara de collons, però mira, m'ha fet gràcia, m'ha agradat. I... Rock matemàtic, eh? No sí. havia sentit mai això. Jo tampoc. <laughs> Fins avui. Déu-n'hi-do, déu nhi déu si, si posem estils diversos, si posem músiques diverses, si ens agrada buscar allà on, on gairebé ningú s'hi atreviria, <laughs> som autèntics miners de, de que és cercar músiques noves i, i no tan noves i clàssics i el que sigui. Sí, sí. Anar, anar bellugant-ho. Això és el pim-pam-pum, sonem així i això no s'atura. Ara és el Riqui que tirarà un nou tema zarangano de la línia dels que està sonant ja en, en aquesta vetllada. Sí, sí. Mira, ara sí que trec la xuleta. És que m'havia apuntat perquè m'ha fet, fet gràcia perquè us sonen els Arguiñanos Muertos? Sí. <laughs> Que us han no. portat... <laughs> No. Sí, sí. No Un o dos temes els he portat aquí, el Pim Pam Pum, que fan tot de cançons pro veganisme. Ah, vale. De fet, vas Seitan, portar una que era... Sí, això. Seitan Aurrera. Seitan. Ah, sí, <laughs> aquesta... Vale, vale, són aquests. Pues bueno, la qüestió és que avui estava buscant info del grup aquest que us porto, que es diu El Pinchazo del Cerdo. El Pinchazo del Cerdo, així tal qual i buscant info he vist que estava gravat en un segell discogràfic de Kibarna, que es diu en Killer Pandereta Records, <laughs> I, i al Bandcamp, perquè està tot gratuït per, per uh mhm. -huh. descarregar, Olé. tu entraves, tant si entraves a, amb el Pinchando, el Cerdo o els Garguinyanos, tots sortien a la mateixa pàgina, uh mhm. -huh. no? Eh, linkats per aquests, el Killer Pandereta. I, bueno, m'ha fet gràcia això, hòstia, són aquests, aquesta penya, ho saben. Hi ha un altre, un altre grup, que és el Projecte Ombra, que em sona també de que hagi sonat... Potser sí. jo mateix els havia portat. Aquests sí que em sona. També, també són del mateix segell sí, discogràfic. Eh? Ah, bona troballa. Bona troballa, sí. Molt això de s'ha d'anar rastrejant a base de cartells, a base de segells discogràfics o el que sigui. I bueno, són aquests el pinxazo del cerdo, <laughs> doni del nom, eh, són una penya de Salamanca, no hi troba gran cosa més a dir, només us diré que el tema que he triat es diu Ànimo, que és una mica eh, aquest, aquest tipus de cançons que m'agrada eh, tant a mi, que, que són per el suport mutu, no? de quan estàs caigut, el recolzament entre mm -hmm. bueno, la gent afia a tu, no? els sí. moviments socials o el que sigui. Vital. I venga. Amunt les que lluiten. Ja veureu, eh? és canyo aquí, això ja comença a embalar-se una yeah. mica. Ramona Ciments de Can oh, Capablanca. Oh. Puncarrada, no? El pa punk rock aquest que amoló als 90 o... no sé. Guapíssima. Brutal. A mi em recorda grups que escoltava fa més temps, no? Ara que, no sé, va evolucionant el punk i Ai, aquells temps a mi em porta una nostàlgia. Sí, sí. I anaven a machete, a machete, a trallón. Espectacular la proposta que ens ha portat el mestre Tecles. El pinchazo del cerdo. Ja, <laughs> És que no és el nom. No, només pel nom ja val la pena Clar, són aquests noms que quan, quan ho llegeixes dius, trai paga. Trai paga que... Primer ho escolto, després ja veurem si sona, però Trae per acá. Tonyina de la bona, clar que sí. Ben guapa, la proposta, com dèiem, això no s'atura. Seguim en aquesta edició 224, seguim al pim-pam-pum de Ràdio Drama. És el torn del Manolo, que ens sembla que si han tremolat els ciments de Can Capablanca, ara els rebentarà. Doncs sí, gràcies Ricky, m'has <laughs> fet uh, una bona entrada. Bé, què, perquè, què toca, l'escacore ja? No, ara toca, toca d'Espeine ja. Yeah. Molt bé, molt Pugem bé, la persiana bé. de la secció d'Espeine. A aquestes altures no us pensau que anava a fer <clears throat> un programa sense anar cap a, cap a Amèrica Llatina. Ai, ai, ara, ara I, veig. I, bueno, dit això, us porto una mica de crust punk des de Santiago de Chile amb, el, amb els estereotipo de Goyao, <laughs> Visca els noms, sí. visca noms. L'àlbum es diu uh, eh, Cantares al autoexterminio del 2012 i el tema es diu Santiago Podrido. Com t'agrada Chile. Mm -hmm. Delirium Tremens al Pim Pam Pum. Yeah! Despentinada, molt bé, Manolo. pues això, no? Jo no sé què pensarà la gent de Radio Terra i de Radio Pinsania i així, però a nosaltres aquí això a Radio Trama ens, ens, encanta. Ens encanta, sí, sí. Ara estem molt millor que, que just abans de començar aquest, aquest tema. Ah, que pensin el que vulguin, que nosaltres ja estem contents. No? Ah. <laughs> Molt bé, estem, ja veieu que comença a fer baixada el programa, comença sí, a sonar... portem un ritme, portem, portem un, ritme un ritmazo. No, sé, no sé si allà on estigueu, que ens esteu escoltant, us està agradant. Nosaltres ens estem passant d'allò més aquí, als estudis de Radio Trama. Em sembla que ara és el meu tort? Sí. És així? Sí. És així. Mira, és un, és un grup que és la segona vegada en dos programes que sonen, per tant fem un dos de dos amb el sonido de la metralla. La banda de punk rock y ruñarra es un tema desde el l'LP Ningún títere con cabeza del 2016 passat y es un tema ahí contra la gentussa del PP que es diu Aprendices de Gaviotas.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 Guapíssima, eh? Bueno, déu nhi aquests aprendices de gaviotes. <laughs> ha sonat la melodia del Pepe que sí, m'ha agafat un... m'ha sí. recorregut un uh. calfred pel cos. <laughs> Sí, sí. A més parlaven de la, parlaven de, de, la, de la Barcina, no? d'allà l'alcaldessa la, sí. d'Irunya, hmm. que ja havien portat un tema de, també bueno, aquell de... Sí, de la rapera, que és la bofetada. O... La, una bofetada, una sí. Bofetada. Una bofetada. Sí, sí. Molt bé, doncs eh, continuem amb més música combativa. Fa molta baixada, anem esbaradíssimes. Ara és el torn de l'Eric, que comença l'última ronda pues sí, comencem l'última ronda. Com sabeu, eh, jo sempre porto el meu ordre particular. Eh, jo en realitat vaig amb el que deia el Ricky, aquelles cançons que, que li agraden de per quan un, una no està molt, molt bé i necessita una mica de suport. Us porto els Ramshackle Glory, que, que és d'aquesta penya simple en folk punk que m'agrada a mi, cantautors o en banda, i us porto un temazo que es diu Your, heart, your heart is, <laughs> is a muscle the size of your heart of your fist, perdó, que vol dir el teu cor és, és un muscle tan gran com el teu puny. I és del CD del 2015, Live the Dream. Doll, you never show me nothing but kindness. and say, I know how sad you get. And some days I still get that way, but it gets better, it gets better, it gets better. Sweetie, it gets better, I promise you. And she tell me, she tell me, she tell me. up at night with a 12 gauge under his pillow. He's living in Boston now, going to art school. I forgive him, I forgive him. Hell, I'll admit it, I'm proud of him. Serena's an architect. was the last time we saw him. Cause he drove straight to his parents' cabin and put a bullet in his head. Your heart is a muscle, the size of your fist. Keep on loving, keep on fighting, and hold on, and hold on. Hold on for your life. Ole, clar que sí. Que guapa, eh? ben guapa. Bon rotllo. Ben guapa. Sonava com en directe, no? Sí, sí, sí. Ara no recordo, l'he tret de YouTube, però bueno, crec que tots els CDs els tenen gravats bastant així, autogravats, vull dir que igual era allà mateix, mm. sense més. Prou bé, prou bé. Sí. D'on has dit que eren aquests? Ah, sí, de, de Tucson, Arizona, al costat de Phoenix. <laughs> Vale, jo de geografia americana no vaig no, gaire jo eh? tampoc, ni puta idea, ho he buscat ara. Però t'anava a dir, pues, me'n vaig cap a... Pues que no sé ni on sóc ni cap a on me'n vaig. Me'n vaig... <laughs> me vaig cap a Richmond, Virginia. Són, us presento els Municipal Waste. Ja veureu que també és Canyuki Canyuki de la bona, és la meva última cançó. Darrere bala. Potser no es despeina, eh? no, no es despeina, eh? però déu-n'hi-do. Déu però déu nhi com hi van els angelets. Extret del disc del 2012 de Fatal Fist, i el tema que he triat es diu You are cut off. Tonyina de la bona. dog humanitarian at the door! Your are cut Conspiracy! Your are cut You're all against me! Your are cut off! What's this all for? Your are cut off! It's war! It only seems to end this way when space in disarray is it cool if I just lay my head at the bar I guess the folks just can't relate or understand that I've been great Just exactly who the hell do you think you are? really like to see you such a god I just have a shit my can I say? that Màxima intensitat, tio. M'encanta aquestes accelerades que frenen una mica i després... Ja, I foten a... Eh, impressionant. Déu-n'hi-do, déu nhi déu Municipal West. La veritat és que yeah. aquesta veu com enrabiada i la música de tot drap, impressionant, impressionant. M'has deixat també <laughs> com un estaquirot. Home, és el que tocava, eh? Sí. Que això ja s'acaba. Eh? Ja s'acaba. Sí, sí, sí. Ho diu, ho diu el Riqui, ho diu bé. Fins aquí arriba aquesta edició 224 del Pim Pam Pum. Com sempre posarem, posarem un parell de temes doncs sí, el, el primer el, el tiraré jo. Uh, són el Sector Oi, uh, ah, des de Mèxic, també uh, des d'Amèrica Llatina. Un grup de ska oi i porto de l'àlbum Juventud Protesta el tema Oriundo Proletario. I jo us porto la, la darrera sorpresa que abans us anunciàvem, eh, l'altre dia buscant aquí en la música que havia sonat i que no havia sonat, Moscú Cicatriz, la mítica banda de punk rock de Castells, amb el Nacho, el Paquito, el Pedro, el Guar, el Pepín, el Poti, el Manolo, el Pescadilla, el Pedro i el Diego, molts d'ells ja, ja morts, malauradament. Des, del, des del disco de Los Cuatro, que va ser un vinil compartit amb Cortatu, Jotaki, eh, Contusi i, i els mateixos Cicatriz, eh, aquest, aquest disc va sortir al 1985, no, no era CD, era disc, era vinil. Mm és el mític tema que és una passada que no hagi sonat en aquest programa. És increïble que no hagi passat encara que posem el Aprita el gatillo. Aquí el pim-pam-pum. Bé, eh, bé, eh, bé, eh, quina troballadisme. Enemigo público número 1, el pim-pam-pum. Sí, sí. I abans de marxar, a mi m'agradaria recordar, encara queden dues setmanes, però el proper dijous 2 de febrer tindrem aquí un eròtico festiu amb, amb la Sigelpa, perquè ja aneu pensant i, i aneu mirant com ho podeu fer per venir. Clar que sí. Doncs, com sempre, diem família. Ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta. Thank